punya cerita. Cerita ini dengan judul Ketemu Bongso Lelembut. sawijining penyiar radio Istana FM Bojonegoro. Rikala malem jemah kliwon, bengi iku beda ora kaya adate. Ati tido-tido. Awak sakujur krasa geneter. Ana rasa aneh rumasuk. Mbuh daya kekuatan apa sing nyawapi? Kamangka luwih saka 10 tahun munggah panggung dadi MC utawa pranata cara manten aku durung nate ngalami kahanan kaya sing lagi tak alami ati ora jenak wula wali jam tangan tak pentelengi ndangak nyawang jam tembok tak cocokake jarum jam ora ana bedane ora mitung wis kaping pira ngadeg lungguh ing kursi suwe dak rantu sing janji arep mapak durung katon irunge wektu gelis merambat dalu dek pesene sing duwe gawe dhisik piye kok tekan nyamene durung ana sing mapak pitakonku marang bojoku sing nembi ngeloni anakku krungu tembungku bojoku gemergah tangi metu saka paturon gelis golek buku catatan jadwal ngemsi buku ing cedak meja diolah-alik iki lo, Mas catatane 6 dino kepungkur oleh telepon wis tengah wengi jare resepsine jam 10 bengi panggonane ora disebut jalaran Arab dipapak ancer-ancere lokasi cedak gunung pegat ini uga dipesen ora katik nggawa beskap dhewe Mas Neng kono wis disediake. Oh iya, triase saka salon terkenal Jonegoro, Mas. Buang sulane bojoku sinambi buka buku catetan. Oh, enek sing kliwat, Mas. Mbak Siti saka salon wingi telepon mrene, takon apa bener tanggal 10 Suro jenengan nantuk tanggapan. Iya, malah Mbak Siti Halimah rada mangu-mangu jalaran anggone ngrias sembarange wis dicepaki sing duwe gawe jari. akeh sing krasa aneh ngrias lan ngemsi tanpa nggawa sandangan kaya adat sabene katik wektune jam 10 dalu milih sasi sasi suro pisan ah, kaya ana sing ora beres iki dik rasane kok aneh-aneh to resepsi kok jam 10 bengi Dek cilakane iki wis jam 10 luwih durung dipapak. Njur lehku toto-toto macak mengko jam piro, Dik? Aja gampang sujono ta, Mas. Genan jenengan yen nate dadi panatacara jam 10 dalu ngono kok. Biyen kae rikala resepsi ing Tuban bareng karo wayangan sewengi natas. Bab dicepaki penganggo tak kira ya ora aneh kanggone wong sugih bondo, Mas. Karben katon seragam lan pake di sawang. kandani bujuku ana beneri atiku malih nyicil ayem rasa sumelangku pancen kladuk mbok menawa krana kahanan awak sing rada kurang sehat pakaryan ing kantor nguras tenaga lan pikiran nanging rasa kuatir mau enggal tak dipatake adoh ana kijang ijo lumut mandek ing ngarep omah. Tanpa diobo-obo aku agi-agi nuju pernai suara mobil. Ing jero wis ana wong limo Tak supir, Mbak Siti saka salon dalah wong wadon telu sing arep rewang rias manten. Rasane ora pantes diarani arep ngurmat manten. Sing trep kaya rombongan wong arep lunga rekreasi. witikno priyase orang gowo peralatan apa-apa. Pranata cara uga ora nyangking sandangan kaya adat sabeni. Genah kanyatan ora lumrah. Kijang ijo lumut melesat banter kaya disawatake. Sing lungguh megang napas sumelang yen nganti blai. Eloke wiwit metu saka gapura perumahanku lakune mobil prasasat orang ngambah dalan dalan aspal jurusan babat jombang sing saben dinane wis tak apali wengi kuwi ora trawaca kahanan ing sak kiwa tengene tekan dalan terowongan gunung pegat mobil sing tak tumpangi alon playuni Ah! Ah! minggok mangulon ing protelon aku nuleh Mbak Siti sing lungguh ing tenganku pandeng-pandengan nemu pitakon sing tanpa wangsulan sailingku dalan ing gunung pegat iki ora ana perteloni ah gegek aku sing pancen ora ngerti mergo papan iku lagi ana proyek pembangunan jalan mulo kanggo nyelimur ati gorehku milis meneng sinambi nguasi dalan alus ingar mobil mudun soko kendaraan aku kapi tenggengen sak suwini dadi MC Pranoto Coro Manten Nembeki, aku merangguli kahanan ngedap-ngedapi wiwit wujud dekorasi terop kursi nganti panggung gamelan kabeh gawe ngungun angel diceritake nganggur rangken ukara dipapak wong lanang gedhe dhuwur beskap jangkep sapengadek mestine pawungan iki sing duwe gawe ringose ketel sak kepel suarane gandem weruh tekaku sak enggal merpeti tangan pengkuh gelis diulungke nuwun sewu napa leres menika kibahan wasmoro saking rabu istana jenegoro injih lah panjenengan sinten tepangaken kula dipyo aku mantuk-mantuk kanggo nglegani atine Pak Dipyo Wah, nembingi kisah kepanggih pria ini kita nuasmo. <laughs> Jepul wongi bagus, gede dur yo. <laughs> Tembungi di grapiak-grapiak aki. Lah kok kata sampun tepang kulo to saja eh? aku lo menikolak kelebetan demen panjenengan acara jimat kuitok. nek malam jemah mesti kula mirengke kok. Aku njomblak nanging uga tuwuh rasa seneng. Ora krana nampa pangalembono. senengi jebul ing poncot desa cedhak gunung isih akeh tawongan sing seneng mirengke acara jimat radio Istana Jonegoro. Ora gantalan suwe aku dipapanake ing panggonan mligi paes. temenan beskap sak jangkep wis cumepak cakcep kaya adat saben aku macak dhewekan ing jaba gamelan wis ditabuh nganyut-anyut temenan pranyoto keprungu beda yen katanding karo gamelan-gamelan lumrah kahanan wengi kuwi krasa sakral banget aku nyoba ngadeg sedelo ing ngarep kaca pengilon bola bali aku ngumun praupanku mangklingi katon luweh bagus padang sumringah gegancangan nyedak wadi lungguh ing kursi sinambi angen-angen ngrakit ukara panyandra sing matuk banjur ana jawilan saka nguri menyat saka kursi nyedak Mbak Siti sing tansah nyumpet irung pancen ana gondo wangi sing banget nyegrak Mas Banu Asmoro monggo enggal dipun wiwiti aku mantuk sarujuk Oh injih Ki Banu Asmoro wawon teng pesen saking Pak Ditio dipun wanti-wanti lho acara kedah sampun rampung sak derenge manjing subuh Mawa Prabowo kentar-kentar winor Gandawita Sumiratambak Bartejo Maya tansaya dangu tansaya cetha tansaya saged saya ngalila Haninggih punika candrane penganten kakung pun bagus Ramantriya ra karo-karuan gluduk nyambrang koso bumi geter mikrofon sing tak meh merucut saka tangan para tamu agi-agi nyumpet kuping ora suwe banjur ana dandres kaya disuntak saka langit prosesi acara adat lumaku lancar wiwit balangan gantal tukar kembar mayang wijian sindur binayang bobot timbang nganti sungkeman kabeh lumaku sakral Sigro langkah jengku soto matarangan mungkul yayah kon jemperti iwat hanane penganten sarimbit tangkep ing asto sumembah ing jengku kanan sinartan eninging cipto rumah su ing telenging wardoyo lir sinendal mayang suaraku pedot panyondro dulung rampung romo ibu lan penganten sakoron podo nangis sesenggukan para tamu sing lubuh anteng ora setitik sing melu netesake waspada rampung luwih cepet minangkani panjalui sing duwe gawe manten inggal kabedol aku njomblak biasane yen para tamu bubar mesti gendenge kliyon ning iki gendenge malah megatruh megatruh utawa gending iki mestine kanggo gendenge wong mati gitokku dadi merinding ngrampungake para tamu nanging terus bablas nabras pepeteng Para tamu padha baris tuturing la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ngantongi amplop kandel digawani jajan lan panganan nganti sak tas kresek gede ditambah tas kresek gede isi beskap jangkep diajak barang-barang mau bisa kanggo bebunga lan kenang-kenangan tekan ngomah sing ngeterke enggal bali manyuk lawang pager pranyoto bujuku wis mbukak lawang omah Soko kaduan keprungu swara adzan subuh as-salatu khairum minan hawan briyut tak seleh ing pojok ruangan rampung salat subuh terus mapan turu rasa ngantuk ora kena tak empet kamungko biasane betah melekan nganti isuk angger malem jemah kliwon tangane bujuku jerit-jerit. Mas, jajal mrene iki, barang apa iki? Panjerite bujuku sakwise buka tas kresek saka Gunung Pegat. Ayo genah wis karo jajan resepsi ngono kok, Dik. Wang sulanku karo noto buku sing murat marit ing dhuwur meja. Duduk, Mas. Jajal to disetitekake. Aku ngowoh semura percaya ndadakno barang gawan mau bengi wujud maneka barang sing ndadekake ditok merinding bungkusan kresek mau isi kain kafan ukurane mayit lanang jarit sida mukti lan tang johar sing wis daring sak keris suprandiri tas kresek sijine maneh isi gelu kuburan wangun undi-undi duit klitik atusanan kembang sembujo sak pirang-pirang merang merangguli kahanan iku aku gegancangan melebu kamar butut amplop soko sak klambi sing tak nggo mau bengi aku semelengeren jebul amplop soko Pak debyo isi duit gambar melati cacah sepuluh iji alias sak yuto ora sronto awaniku go aku ngajak ki dalang hadi sukacaya dalang sejati tajak ngelacak papan dununge Pak Dipyo sing dak jujuk dalan protlon gunung pegat menggok ngulon ngalor ngidul nganti pegel ora nemokke ben luih trawaca aku jajal golek katerangan marang penduduk sak lore gunung pegat lho sinten ingkang gadah damel boten wonten Mas wau dalu papan ngriki udan deres campur gludo kok ya ning saestu Mbah wau dalu kula nderek resepsi gedhen teng mriku kok acarane regeng sanget malah wonten krawitane menapa kok enget kula sing kagungan kersa iku aran Pak Debyo oh oh oh inggih inggih inggih kula nembe enget sakniki Gusti Jumat kepengker teng radusan gunung pegat meriku wonten kacilakan rombongan nganten keluarga saking gudon jombang Katah sing pejah sanalika kabare mentene pun ejab teng jombang ajenge resepsi geden teng jonegoro kok gus aku karo kidalang hadi sukoco pating pelenggong Satengah ora percaya yen mau bengi disroya dadi MC panatacara ing alaming lelembut jebul Bramantyo karo sing wadon dipahargya dadi keluarga demit gunung pegat kedadian sing prasasat mokal lan ngayawara barang-barang pawewe Pak tokoh sing bau reksa lelembut ing gunung pegat kabeh dak simpen perinten idep-idep kena kanggo jimat sapa ngerti paweh mau ing tembene gawe kabejan sepene cerita iki saka Ki Banu lan tim jimat